நானும் arribar tard, l'equip li va costar un pèl, ara ja rutlla, i la preocupació és això, no? que en aquest 2011, després de fer jornades, continua ingressut. retirat amb la falta d'en Hunter que va acabar amb aquell volat, el del Nàstic que va fer fora i està ahí també assassinat, però també, si no recordo malament, l'últim partit a el cas que era amb el Nàstic, i segon que va fer el primer gol el va marcar molt aviat diria el minut 2 o una cosa així. Vale, vale, no podem parlar més, digue algú que no va provar perquè la gent va, però doncs que també que algun dia la Unió Esportiva Figueres arribi

Doncs això és el que comentava en, en Guillem Plujà, la nostra companya de TV3, Laura Brugués, en directe a la mitja part d'aquest eh, Girona 3, al Corcón 1. Nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem ja parlant del Paralada.